տեղակալ գեներալ-մայոր Նորայր Միրզոյանը մնաց Շոշկավանքի հավերժ խաչքավորը, որը խաչի տեսքով հարել էր շրջապատի վրա իշխող դիրքով առանձնացող սրբավայրում։ Նա հավերժի պահապանն է, իր հարազատ եկեղեցի եկող գնացողներին դիմավորող եւ ուղեկցող հրեշտակը։ Խաչքարն ոսվել է Շոշկավանքի բարձունքին։ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու խաչքավոր Նորայր Միրզոյանի հիշատակին կանգնեցված խաչքարն ոսվել է Արցախի թեմի առաջնորդ Գերաշնոր Տեր Վրթանես եպիսկոպոս Աբ รา համյանի ձեռամբ եւ հանդիսապետությամբ ու հոգեվոր դասի մասնակցությամբ։ Օրակելո Վրթանես եպիսկոպոս Աբ รา համյանը շնորհավորել է խաչքարի օծման կապակցությամբ։ Շնորհավորում եմ սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, սիրելի հոգեվոր եղբայրներ, որ մենք բարձրացանք այս բարձունքը, որտեղ մեր նախնիները կառուցել են այս հրաշալի վանքը։ Կառուցել են նրա համար, որ เป զի նախ եւ առաջ փառք տան Աստծուն, կառուցել են նրա համար, որ เป զի իրենց հոգին փրկվի եւ կառուցել են նրա համար, որ մեր հետագա սերունդները ճիշտ դաստիարակվեն եւ ճիշտ ճանապարհով քայլեն իրենց նախնյաց ճանապարհով։ Կնշանակի, որ մեր հայրերը ճիշտ ճանապարհի վրա էին։ Եվ այսօր մարդիկ բարձրանալով այս բարձունքը, նայելով դեպի Արցախ աշխարհի հովիտները, մեկ բան են մտածում, որ այս ամենը տրված է Աստծո կողմից մեզ պահպանելու, սիրելու, համբուրելու, խոնարհվելու եւ այն զարգացնելու եւ նորից փոխանցելու հետագա մեր սերունդներին։ Amen. Վրթանես Սրբազանի խոսքով մենք ապրում ենք կարևոր մի գաղափարախոսությամբ եւ այն է հայի ապրելու, գոյատևելու եւ ապագան ճիշտ կառուցելու շարունակականությունը։ Եվ եթե մենք իրապես կոչված ենք այդ սերունդի ներկայացուցիչներ, կնշանակի մենք պետք է ճիշտ դպրոցով անցնենք, ճիշտ ընտանիքով անցնենք եւ ճիշտ հասարակություն ձևավորենք։ Այսպիսի միջոցառումները Խաչքարի օծում, հիշատակ պահելու ընկերների, հարազատների, հերոսների, նահատակվածների։ Սա յուրահատուկ մի դպրոց է, որ կառուցվում ենք, հիշում ենք եւ պիտի նաեւ պահպանենք այս ամենը, որը կոչված է ժառանգություն, մշակութային ժառանգություն, հոգևոր ժառանգություն։ Այս ամենը մենք պետք է պահենք եւ այս փոքրիկները պետք է գիտակցեն, հասկանան, որովհետեւ այն ամենը, ինչ որ մենք խոսում ենք, հնարավոր է որ չհասկանան բայց Սուրբ Հոգին ամեն ինչ թելադրում է, հասկանալի է դարձնում իրենց զգայարաների միջոցով։ Եվ սրբալույս միորանաս, եվ ավորը շնորի գանգան, օր եվ որդվո, եվ Խաչքարն իր ձեռամբ եւ հանդիսապետությամբ օծող հոգեվորականը Վրթանես Սրբազանը նորից խոսեց խաչքարի ու խաչի կարեւորության, անհրաժեշտության եւ դրանցով հոգեվոր կյանքն իմաստավորելու մասին։ Խաչքարերը եւ խաչը մեզ համար ամրության վահան են եւ աշտարակ, որով պիտի շիջուցանվեն բոլոր տեսակի հարձակվող նետերը։ Իսկ այս բարձունքը, որտեղ տեղադրվել է խաչքարը, մեզ համար այսուհետ շարունակվելու է մնալ որպես սրբության եւ խոնարհման վայր։ Քրիստոնեությունը մեր մաշկի գույնն է։ Մենք չենք կարող շապիկի նման հանել, ուրիշ շապիկ հագնել։ Հայի էությունը խաղությունն է, ազատությունը հավատքը։ Եթե մենք կարողանանք հավատալ ու դիրապետել այս ճշմարտությանը, կնշանակի ունենք այն բանալին, որը մեզ տանում է դեպի Աստծո արքայությունը։ Մենք պետք է դիրապետենք այդ գաղտնիքներին։ Ոստի նախ եւ առաջ հարկ եմ տալիս Աստծուն, որ գտնվում են մարդիկ մեր հասարակության մեջ, մեր ժողովրդի մեջ, որ կարողանում են պատի վրա ավելացնել քար եւ պահպանել այդ ամենը մենք էլ որպես հոգևորականներ մեր պարտքն է որ միշտ աղոթենք մեր ժողովրդի համար, աղոթենք այս տարածաշրջանի համար, որ เป զի Արցախցին ապրի Արցախում։ Ինչքան էլ գրավիչ լինի, գայթակղիչ լինի դրսում ապրելակերպը, դա չպիտի մեզ տանի դեպի օտարացում։ Մենք պետք է ապրենք այստեղ, պետք է արարենք այստեղ եւ պետք է սերունդ դաստիարակենք այստեղ։ Հաճելությունդ քո մեծացուցանեմ Խաչքարը բովանդակում է քրիստոնեության հիմնական գաղափարը՝ մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի փրկagorցությունը։ Գլխավոր տարը խաչն է, որպես խաչեցյալի Հիսուս Քրիստոսի կենաց ծառի խոստացված երկնային դրախտի ու փրկության խորուրդ։ Խաչը եւ ետո երախություն սրտից մերոց իբթո ծորեն ոգին ո եզիտո յուրյան սծուցերս նոսա Թող Տերը օրտնելով օրտնի բոլորիս, շնորհավորում եմ այսուհետ այս խաչքարը արդեն խոնարհվելու, համբուրելու մի վայր է դարձել մեզ բոլորիս համար թող Սուրբ Հոգին առաջնորդի մեզ եւ մենք բոլորս մեր սրտի մեջ աղոտ բարձրացնենք մեր նահատակ տղաների համար, որ เป զի իրենք երկնքի արքայության մեջ միշտ նայելով ներքև տեսնեմ մեզ համախմբված, տեսնեմ մեզ սիրո մեջ, տեսնեմ մեզ ներդաշնակ ապրելով Արցախի հետ։ Թող Աստված օրհնի այս տարածաշրջանը եւ Շոշկավանքի բարեխոսությունը եւ սրբավայրը մեզ համար առաջնորդող լինի միշտ բարձրանալու այս բարձունքը եւ փառաբանական աղոտ բարձրացնելու։ Թող Տերը օրհնելով օրհնի մեզ ամենքից այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Եվս խաղությանս տեր աղաչես ծոք, վասնանգուցյալ ոգվոցն աղաչես ծոքս պրգիչն մեր Քրիստոս։ Շոշկավանքի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հոգևոր հովիվ արժանապատիվ Տեր Մատթեոս Քահանադրավանց նորվա խորհուրդը խաչի եւ խաչքարի որպես հոգևոր մշակութային անբաժանելի կապի աղոթքի հարատեվությամբ է իմաստավորում։ Ինչպես Սեփանն ասել, աշխարհը մեզ համար մեր մշակութային հոգեվոր մշակույթի ժառանգությունը պահելու, շարունակելու եւ հարատևելու միջոց է։ Որտեղ խաչի մեջ մենք տեսնում ենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի փրկagorցության խորհուրդ։ Նա խաչը բարձրացավ, որպեսզի մեղավոր մարդիկ աշխարհը փրկվեն հավատքով իր հանդեպ։ Իսկ մենք հավաքվածներս եկել ենք այստեղ նաեւ ամենակարևոր բանն ենք անում աղոթել ենք, որ թե Նորան Միրզարյանի հոգին այնտեղ հանգստություն, արքայություն վայելի եւ ինչպես նաեւ մեր բոլոր տղաների հոգիները այնտեղ խաղաղություն գտնեն։ Իսկ մենք ապրողներս, որպեսզի նորից վերագտնենք, ոգի կանենք եւ մեր հավատքի ուժով նորից զորանանք, հզորանանք ապրելու համար մեր հայրենիքի մեջ։ Սա մեծ խորհուրդ է մեջ բարոյական։ Եվ մենք այդ ամենը կատարելու ենք, մեր ժողովրդին նորից ոգեկոչելու ենք, թե հավատքով ապրելու եւ թե հավիտենական կյանքը ժառանգելու խաչիվ սաղաչես ծուկստերս, իսովով պրգես ձեզ մեզի մեղաց և կեցուս ձե շնորի ողորմության յուրո։ Երկրային կյանքում բարեխիղճ իրավապահը Նորայր Միրզոյանը երկրային կյանքում աստվածային օրենքի պահապանն է, որի հիշատակին խաչքարը կանգնեցրել է Շոշկավանքի բարերար Տիգրան Խաչատրյանը։ Նորայրի երկրային կյանքի ավարտը գուժել է 2020 թվականի նոյեմբերի 5-ին Ասկերանի շրջանի Սղնախ գյուղի ուղությամբ տեղի ունեցած անհավասար մարտը։ Նորայրի կինը Լիա Միրզոյանը միշտ է աղոթում։ Պատերազմի դաժան օրերին նա ամուսնու հետ բարձրացել էր շոշկավանք եւ աղոթել ամուսնու, բարեկամների, հայրենակիցների, բոլոր զինվորականների, ազատամարտիկների, կամավորականների, բոլոր հայրենյաց պաշտպանների համար։ Նա շոշկավանքի բարձունք է բերել աշխարհի մարդկանց փրկության համար իրարյան փրկագնված Հիսուս Քրիստոսի խաղաղության իշխանի սրբապատկերը, Նախաձեռնության մասին պատմում է Նորայր Միրզոյանի քույրը Նոնա Միրզոյանը պատերազմ որ սկսեց, կինը խոստացավ լիան, որ նորիկը որ հետ գա, անպայման սրպապատկեր ենք նվիրելու շոշ կավանքին։ Նեն ստացվեց նորիկը չեկավ, բայց լիան իր խոստումը կատարեց։ Ինքը հետ սրպապատկերը նվիրեց շոշ կավանքին։ Նոնան հաթաթ մի քանի բառով էլ կարողանում է ամբողջացնել իրենցից ֆիզիկապես հեռացած եղբոր կերպարը։ Նորիկը ֆանատիշնի նվիրված իր գործի, իր գործը առաջնային էր իր համար, ամեն ինչից առաջնային գործներ, բայց եթե չէր խանգարում իրան, որ ինքը շատ բարեկամների հետ շփվի, հարազատների հետ շփվի, նորիկը իդեալական էր ամեն հարցում, թե որպես տղա, թե որպես ամուսին, թե որպես աղբեր, թե որպես բարեկամ։ Միրզոյանի մերձավորներն են Շոշկավանքի բարձունքում։ Նրանք միաղոտք ունեն, թող Տերը հանգստություն ապարգևի բոլոր նահատակների մարմիններին ու հոգիներին, թող վերադարձնի բոլոր գերեվարվածներին։ Նորայր Միրզոյանն իսկապես մնաց Շոշկավանքի հավերժ խաչքավորը, այսպես է մտածում նաև Ստեփանակերտի բժշկական կենտրոնի անհետաձգելի բուժօգնության բաժանմունքի վարիչ Գրիգորի Արստամյանը։ Շոշկավանքի 2021 տարվա խաչքավորն է բժիշկը, որն ափսոսանքով, ցավով ու խոնարհումով է խոսում երկինք տեղափոխված երկնային զորքի խմբերն իրենցով ստվար եւ ուժեղ դարձրած սուրբ նահատակների մասին։ Պատիվ եմ ունեցել նոր այրին ճանաչել, ինչ մեզ կապող այս փոխանցվող, որ պիտի փոխանցվեր, բայց չփոխանցվեց, դա հոգևոր դաշտում էր մեր փոխանցումը։ Միանշանակ վստահ կարող եմ ասել, որ իսկական արժանապատիվ Արցախցի էր իր գործի նվիրյալը եւ նաեւ արժանի խաչքավորը Շոշկավանքի, որը մեծ բարեփոխումներ էր արել, այնքան որ գրեթե անելիք չկա, բայց այդ հոգևոր գործունեությունը պետք է շարունակվի, ինչպես նաեւ հաշվի առնելով մեր ժամանակահատվածը հատվածը նրա գործը։ Մենք բոլորս գիտենք, որ ինչ հանգամանքներում են ազողվել։ Հիմա ներկայի ժամանակակից մարտերը վարվում են այնպես, որ հրամանատարը գտնում է թիկունքում եւ այնտեղից հրամաններ կատարես, բայց մեր papերի եւ մեր ազգային հերոսների պահվածքից գիտենք, որ հրամանատարը զինվորի արչևից է գնում եւ նայել դրա վառ օրինակներ եւ խախտելով բոլոր այդ կանոնները նվիրված մնաց իր հայի կոչմանը եւ իր զինվորի հետ միասին մարտի դաշտում հենց առաջնագծում էլ զոհվեց բայց անշուշտ պարտավորեցնող է եւ կարծում եմ, որ սա իմ կյանքի համար էլ նաեւ հետք թողեց եւ ուղակի իրավունք չունենք չհամապատասխանել նրան եւ նրա նման հերոս տղաներին։ Մենք պետք է ապրենք, արարենք, սերունդ դաստիարակենք այստեղ եւ աղոթենք մեր նահատակ տղաների համար, որ เป զի նրանք վերևից մեզ տեսնեն համախմբված սիրո եւ ներդաշնակության մեջ, ասում է Վրթանես Սրբազանը։ Հիրավի Մենք պետք է աղոթենք երկնային զորքին միացած մեր սուրբ նահատակների համար, իսկ նրանք պիտի բարեխոսեն մեր միասնության ու հաղթանակի համար։ ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա թողարկումը հաղորդման հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյան աստված ձեսեդ կհանդիպենք